أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا العلم Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od umeta posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Evo Hafiza, to je lako. Će se malo naprijed pomaknuti. da hafize pročiti ovam. Ono. Pa znamo vi tvoji musafri, zenci. Nas je jednako Alhamdulillah, neka. Kaže jedan arapski pjesnik Salam alaikum. Kaže, kad sam sa babima, da smo na vrhu igle prostrano nam je. ako sam sa dušmanima i u pustini prevalo mi Alhamdulillah, samo još malo naprijed slobodno. Evo. da se malo pomagati se Zahvala dragom gospodaru kojeg molimo najvećim imenom njegovi da nas počasti da budemo od onih koji se vole bez ikakvoga interesa materijalnog kada je jedan od ashaba došao kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam Rasulullah je rekao El mer'u ma men ahab Čovjek će biti proživljen s onim koga voli. Glavni razlog što dolazimo ovdje jeste da produvimo ako Bog da svoju ljubav prema stvorte Salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj i porodici, ehli bejtu, Salavat selam njegovim plemenitima, ashabima, drugovima, vitezovima Islama. Salavat selam neka je na sve one koji žive istinu i pokušavaju prenijeti istinu sljedećim generacijama do sudnjega dana. Amin. Amin. Gospodaru naš počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da koristimo one, ono znanje koje si nam ti darivao na najbolji mogući način. Amin. Gospodaru, počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Draga braćo i poštovane sestre, prije nego što prijeđemo na hadis koji ćemo ako Bog da danas čitati, ja vas opet zamolio da molite na fid. Jer ne, mogu da stanu. Samo još pomalo, koliko možete. Mohamede, slobodno ti, nema da se Prije nego što počnemo sa večerašnjim druženjem sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam da spomenemo da u suri koju nam je naš Karija sultan učio, a to je sura duha. Uzvišeni gospodar kaže Muhammedu sallallahu alaihi wasallam rabbuke Zaista će ti tvoj gospodar dati pa ćeš ti Muhammede zadovoljan biti. Jedan je alim komentarišući ovu suru kazao jedan stih koji želim sa vama da večeras podijelim. Kaže on u stihu ovako Elem jerhamuke rahmanu fi surati duha. Kaže, zar te nije Boži poslanić? Zar ti se nije Boži poslanić Allah smilovao u suri duha? Rekao je, vole seufe i otike rabuke fetarda. Allah će ti dati Muhammede pa će ti biti zadovoljan. ka en tarda wa fina muazzebu. Pa nemoj Allahov poslaniće da ti zadovoljan budeš dokle jedan od tvog umeta bude u kazni. Jedan od razloga što se družimo sa hadisom Resulullaha jeste upravo ovo. Šefat Resulullaha će dobiti kako nas je on obavijestio. Kaže, pitaju ga, men esadu nasi bi šefatik. Ko će se najviše tvojom šefatu Boži poslaniće obradovati? Kaže, men kale la ilaha illa Allah muhlisan min kalbi. Ko kaže iskreno, nema drugog Boga osim jednog jedinog. I kaže, a ko će uz tebe Boži poslaniće sallallahu alaihi wa sallam biti? Kaže onaj koji je najviše Allahu na seđdi Ovo je jedna smjernica koju vjernik i vjernica uvijek moraju imati na umu. Ako želiš da budeš u društvu poslanika, na tvome jeziku mora biti salavat salamnja. Mi se nekada, pogotovo ova nova generacija, s nekim omalovažavanjem gledamo da nas Allah dragi uputi. Nane naše sjednu pa donese hiljadu salavata na poslanika pred džumu, pogotovo petkom. Pa ti kao ma šta nana zna. Ja ću to na brzinu. Hiljadu salavata, kaže, otka tako, kaže, već 50 godina. Zamisli sana koji, možda si njenim sebepom ti na pravom putu. Možda si njenom domom ti na pravom putu. Jer se to možda odigralo negdje drugdje. Mi se nastavljamo družiti sa hadisom Rasulullah sallallahu 33. poglavlje i stotinu 70. hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam u sahihu imama Buhari. Onako kao što smo uobičajili, učimo sebe, izgrađujemo svoj karakter. Znajte, kaže jedan pjesnik, da umet, da zajednica živi bi ahlakiha sa svojim moralom. I da matet ahlakuha faqad matet. Kaže, kad umri ahla, kad umri edeb, kad umri, umri moral, znaj da je ta zajednica umrla iako je možda živi. Učimo se kojoj osobini? Da uvažavamo i cijenimo i poštujemo trud koji bilo ko uradi. La li fadli illa Ne zna vrijednost onih koji vrijede osim onih koji... Ako hoćeš da vrijediš, moraš priznavati onome ko vrijedi. Moraš uvažavati, moraš poštovati. I u trenutku kada se sruši autoriteti u jednom društvu, srušit će se svaki autoritet. Ni otac ni majka neće ostati autoritet. Zbog toga jedna od stvari koju mi uvijek radimo jeste da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. daj lila el fadija. U svom odgoju plemeniti ashaba Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je neke stvari često radio. I iz toga možete znati čemu je to veliku težinu i značaj davao Muhammed sallallahu alaihi odnosno čemu značaj daje stvoritelj koji odgaja Muhammeda sallallahu Kaže jedan od plemeniti ashaba, kaže nikada gotovo nisam sjedio sa Rasulullahom, a da nije sljedeću dobu proučio. Pa hoću prije nego što prijeđemo na hadis da proučim ovu dobu Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam Allahum maksim lana min hašijetike ma tahulu bejnena wa bejne masijetik. Gospodaru, strahom nas od tebe počasti, pa da tebi nikada nismo neposlušni. Prva stvar, strah od stvortelja. Wa min ta'atike ma tubelliguna bihi džennetek. Počasti nas pokornošću da do dženneta njome dođemo. Wa min al počasti nas kinom čvrstom vjerom Ma tuhavinu bihi alejna mesaibe dunja. Kako bi nam usibeti dunjalučki lahki bili. Jer kad često vjeruješ u gospodara, onda lako podneseš tere. Prva stvar strah, da nema grija. Druga stvar pokornost, jer je pokornost put prema džennetu. Treća stvar, jatim, čvrsta vjera. Šta me je zadeslo, nije me moglo mimo ići. I šta me je mimo, mimo išlo, da se Dunjaluk na glavu popeo, ne može meni doći. Kaže, وَمَتِعْنَا بِأَسْمَعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا Onda nas Resulullah uči, kao što je učio ashabe, gospodaru, čuvaj nam vid, čuvaj nam vid, čuvaj nam sluh, čuvaj nam snagu, čuvaj nam zdravlje. Ma ahjejtena, dokle god smo živi. Blagodat za koju Resulullah moli. Dalje, alhul varise minna. Daj da oni koji su poput nas tebi odan iza nas ostanu. Ono najveća misija je da prenesemo vrijednost. alhul varise minna. Kada umirem, kada zadnji da izađe iz ovog tijela, da gledam na umet da je ostalo u umetu ko kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Strah od gospodara, pokornost gospodaru, čvrsta vjera u njega, blagodati da mi Allah čuva, Kaže, naša osveta, ako ikada bude, neka bude samo prema onome ko nam zulum čini. Onda kaže, Gospodaru, pomozi nas protiv onih koji su naši neprijatelji. Wala teđal musibetana fi dinina. Nemoj gospodaru dozvoliti da naš musibet, da naša nedača, da naši problemi budu u vjeri. Biće u imalu. Biće u, u porodu, bit će u porodici možda, bit će u društvu. Nemoj gospodaru da nam problem bude u vjeri. ali dunija ekvere hemina. Gospodaru, nemoj da dunjaluk bude naša najveća briga. Gledajte, subhanallah, mudrosti poslanika. Normalno da je dunjaluk naša briga. Ali kaže, nemoj, gospodar, da nam bude najveća briga. Najveća briga nek bude halal i haram. Onda, briga dunjaluka ćeš uzijet halal, a ostavit ćeš haram. Wala tajal musibetena fi wala težali dunja ekvere hemina wala mebla. ilmina niti gospodaru dozvoli da naše znanje bude vezano samo za dunjaluk danas ima ljudi koji uče i stiču diplome samo da bi dunjaluk ostvari. izgubio je i dunjaluk i ahiret i posljednje wala tusallit alejna me gospodaru ne daj vlast nad nama onima koji prema nama neće biti milosti. Čitav ova dova, svaka od ovih dova Resulullaha je jedno predavanje, najmanje sat vremena. A samo sam izdvojio ovo radi jednog dijela. Wala teđal musibetena fi dinina. Gospodaru ne dozvoli da nedača s kojom se nosimo bude u vjeri našoj. Danas me Ahbab zove. Sam sam se potresuo kad mi je ispričao. Bolio teške bolesti. Ali kako ga je Allah počastio? Kaže, Hafize, samo nešto da te pita, Kaže, ja znam da je ovo zbog mojih grijeha i Allah zna da ih ima. Subhanallah. Vola teđal fi dinina. Gospodaru, neka nedača s kojom se nosimo ne bude uvjeri. Kaže, znam da je ovo zbog grijeha, ali te pita do kojeg trenutka se prima pokajanje čovjeku? jer ne zna, svaki dan može preseliti. Kaže, jel mi se sada, kaže, prima pokajanje, jel se ne prima? Jer ja idem, kaže, ja selim. Svaki dan mogu preseliti. Ja kažem, Allah dragi te je počastio. Taj hal, to stanje koje imaš, to je stanje najodabranijih Božih robova. Da znaju da svaki belaj koji dođe, došao je zbog grija. I neće se belaj podići dokle god se tobe ne doći. Dokle god se osoba ne pokaje. Nazvao me i samo sam rekao uči do gospodaru. Gospodaru nemoj da moj musibet, moja nedača bude uvjer. Kaže Allah me je sebi vratio preko ovoga iskušenja sa kojim se, s kojim sam se susreo. Molite Allaha dragog da naš musibet ne bude uvjer. Molite ga da nas zaštiti od trenutka kada vidimo da nam je vjera ugrožena. Kada nam je vjera ugrožena, onda nam je sve ugroženo. Imat ćemo problema različiti. Ako imamo vjeru, ako imamo kormilo, ako imamo kompas kojim idemo. Alhamdulillah, svaki drugi musibet se može riješiti. Poglavlje koje ćemo danas pročitati jeste 33. Babul ma illadhi yuksalu bihi šarul insan. Poglavlje voda kojom se opere kosa čovjekova. Alhamdulillah, Allah nas počastio, pa sada otvorimo česmu i krene voda. Rasulullah sallallahu alaihi kada su pitali Hazretija Išu šta je najčešća hrana bila Božijeg poslanika, kaže El Eswedein. El Eswed znači crno, kaže dvije crne hranjive stvari. Kaže šta? Kaže hurme i voda. Pa kaže što voda crna? Pa kaže nije voda bila bistra kao što je vi imate. Naravno da imam Buharija ovdje htio da tretira pitanje vode koja je, kojom je čovjek oprao kosu da bi se znalo šta se s tom vodom može uraditi. Vi znate oni koji se družili sa nama kroz halku fika da ima voda koja je čista, a ne čisteća. Ima voda koja je čisteća i čista, ali ju je mekruh upotrijeb tako ima druge vodi. Dakle, ovdje nas Imam Buharija uči jednoj vrlo bitnoj stvari. Kada su Resulullaha pitali ima li pretjerivanja kada uzimamo vodu, vodom abdest. Resulullah je rekao ima čak i da si na rijeci koja teče. Uzmeš onoliko koliko ti treba da abdestiš. Doslovno, walau kunta ala nehrin džarin. Kaže da si na riječ koja teče. Imam Buharija kroz ovo poglavlje uči. Slušaj, kada abdestiš nemoj česmu do kraja odvrnuti. Zašto? Sjeti se Rasulullah sallallahu Sjeti se na koji je način on učio umet umjerenosti u svemu što radi. I u jelu, i u piću, i u govoru, i u svemu. Kaže imam Buharija ovdje u uvodu وَكَانَ عَطَا لَا يَرَا بِهِ بَأْسًا A ta nije smatrao da ima ikakve prepreke da se ta voda koristi. Zašto? Pa to je pitanje potrebe tog vremena, tog konteksta. Naravno, ako ima druga voda, uzet ćemo drugu vodu. وَيُتَّخَذُ مِنْهَا الْحُيُوتُ وَالْحِبَالِ Od kose se može uzeti uže. I vi znate ona žena što je došla kod halife kad je opremao vojsku i donijela mu je šta? Uzde. Od čega? Kaže, svoju kosu je odsjekla jer je čula da muslimanskoj vojsci nedostaju uzde. Znači, kosa insana je šta? Čista. I ne samo to. Kosa insana će biti proživljena kada bude insan proživljena. Zato imate ljudi koji kad idu na hađ, ponesu sa sobom svoju kosu i oduju, kopaju dio sebe tamo. Kad ga pita što se ukopao tamo, kaže Allah će proživjeti sve od nas, pa i kosu. Kaže da me Allah tamo proživi dio meni. Subhano. وَسُعْرُ الْكَلْبِ وَمَمَرَّهَا فِي الْمَسْجِدِ Sad dalje kaže, pitanje one vode od, od koje popije pas, mi smo naučili da je ta voda nečista. Međutim, ako nema druge, kaže veliki broj alima, kaže može koristiti tu vodu, a onda se za svaki slučaj tajemom uzeti. Ako ima druge vode, ne koristi tu. E sada, وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ i prolaženje pasa kroz mesčid Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. U prvo vrijeme nije bilo vrata. I znalo se des da pas uđe u džamiju Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga je kasnije Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se da se ne dozvoljava psima da, da uđu, da kako ne bi uprljali, uprljali džamiju. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به kaže imam i Zuhri jedan od velikih halima i fakija pravnika kaže kada pas pije iz neke posude pa nemaš druge vode da se abdestiš abdestit ćeš se tom vodom Kale Sufjan hadal fiku bijajni. Drugi alim kaže ovo je pravi fik, ovo je pravo razumijevanje. Je kulu Allahu ta'ala kaže uzvišeni Allah odmah argument. فَلَمْ Kaže ako ne pronađete vode Uzmite jemu Šta je ovdje? Jest vodu tu dotakao pas, ali si našao vodu. Abdesti se tom vodom, ona je sumnjiva, ali uzmite jemu. Wahada ma'un. Kaže, u Kur'anu se kaže ukoliko ne nađete vode, a našao si vodu, bez obzira što je ona, bez obzira što je nju pas pio. fi nafsi minhu Kaže, aluvije uvijek će sumnja, tu je vodu ovaj pas pio. Šta ću rad Je te odao bihi o Onda će abdestit tom vodom i nakon što uzme abdest tom vodom, onda će, onda će uzeti, uzeti Hadis koji je 170. i koji je u ovom poglavu je vezan za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaže se Hadesena Malik ibn Ismail Prenio nam je Malik ibn Ismail Kala Hadesena Israil An Asim od Israila od Asima An ibn Sirin od Muhammeda ibn Sirina To je onaj znamenti tumač, tumač snova od tabina, kala kulna li abide, rekli smo osobi, jednom tabinu koji se zove abide, a indana min šari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sabnahu min qibali enes, Kaže, imamo kod sebe, i pogledajte ovo, kaže, jednu dlaku iz kose Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, koju smo dobili od Enesa, sluge Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A u min qibali ehli Enes, ili od njegove porodice. Fakale, tada je ovaj tabin rekao, subhanallah, li ente kune indi šaharetun minhu, da imam jednu dlaku iz kosti Resulullaha sallallahu alaihi wasallam ahabu ilaja mine dunja ma fiha draži mi od dunjaluka i svega na dunjaluku naravno ovo ako povežemo sa onaj naslovom ovoga poglavlja kosa je čista i kad se odsjeće kosa je čista jer da nije čista ne bi, Rasulullah ne bi dozvolio ni da se njegova kosa ostavlja. Ali gledajte jednu stvar. Hadis ovaj nas uči da vrijednost stvari ne određuje njihova materijalna vrijednost. Nego onako kako mi doživljavamo. Tebi babo dadne sad koji je sad od kojih ima sto puta bolji. On je tebi značajniji nego deset satova koji ti neko drugi pokloni. Jedna, kaže, dlaka od kosije Resulullaha sallallahu alaihi wasallam draža mi je od dunjaluka i svega od svega na dunjaluku ono što kod nas u našem društvu treba početi mijenjati jeste percepcija kako mi doživljavamo stvari pita Hazreti Omer Resulullah sallallahu alaihi wasallam dolazi kod njega i kaže Boži poslaniće zaista si ti meni draži i od djece moje i od imetka moga Kaže njemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Wa min ke kaže a od jesam li ti draži od samoga sebi? Jel voliš mene više ili voliš samoga sebi? Kaže Omer, kaže Boži poslaniće, volim više samoga sebi. Znate, subhanallah, lju, oni su bili ljudi. Dvije razlike, suštinske. Krajnja iskrenost i odmah se vraćaju gospodaru. Tauba ashabi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pita ga Resulullah, pa tebe danas, kad te upo, pitate poslodavac, jesam ja tebi najdraži, ti ćeš familiju čitavu zaboraviti, reći mu da ti je najdraži. Kaže, jesam li ti ja, Omere, draži od samoga sebi? Kaže, ne Allahu poslanić. Kaže Hazreti Omer, onda sam se odmakao nekoliko metara i razmišlja, ko meni treba više? Boži poslanik ili sam sebi? Kada kažem ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu ene Rasulullah. To je ključ dženneta. Nema zadovoljstva gospodara bez ljubavi prema njegovom miljeniku. Vratim se kod Božijeg poslanika, kažem, sada sam, kaže, skonto da tebe volim više nego što volim se. Sallallahu alaihi. Ljubav koju su oni osjećali prema Resulullah Moramo promijeniti jednu stvar. Učimo zaista ljude da klanjaju, ali ih ne učimo je na seždu padaju. Učimo ljude šta je halal, šta je haram, ali ih ne učimo ko je taj koji je odredio da je ovo halal, ovo haram. Ko ima znanje šta je halal, šta je haram, ili ko ima znanje kako treba klanjati, a ne zna kome je na seždu pada i ne zna ko je rekao ovo je halal i ovo prvu okuku koju ufati, ufatit će. Ode odmah. Zašto? Zato što će bježati. Bježat će jer nema znanja o gospodaru ljubav koju su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi imali je tolika bila odgoj koji su dobili i ljubav koju su imali odgoj koji su dobili i u najtežim situacijama kada je u pitanju ljudska glava život kada je u pitanju ti, oni su bili poput planina ne možeš je pomjeriti samo jedan primjer da navedemo šta znači odgoj i ljubav jednog od ashaba su muštici uhvatili i kao zarobljenika držali u jednoj kući u Meki. I trebali su ga pogubiti sutradan. On je tražio od žene u čijoj je kući bio okovan. Tražio od nje da, da dadne im britvu jednu kako bi sebe očistio. I ona je dala britvu. Dok je ona se zabavila svojim poslovima, nemuslimanka, dijete joj se izmaklo i došlo u krilo ovome muslimanu. Kaže, kada je vidjela muslimana kako britvu drži u ruci i njeno, njeno dijete kako sjedi u krilu, čovjeka koji je osuđen na smrt, sutra će ga ubiti. Na bigajri hak. Kaže, žena je, kaže, samo vrisnula i promijenila boju. Kaže on s osmijehom, Allaha ti zar misliš da bi mu ja nešto uradio? Sutra će ga ubiti. Kada su sutradan došli po njega Ovaj, kada ovaj kaže, draže bi mi bilo jedna dlaka Resulullah da je kod mene, nego čitav dunjaluk. Pitaju toga shaba kada su ga trebali pogubiti, mušnici. Da li bi volio, Ebu Sufjan ga pita, isprobava ljubav koju su imali drugovi ali a.s. prema njemu. Kaže, da li bi volio da si ti sada sa svojom Hanumom i dječicom, a da je Muhammed sada na tvom mjestu. Kaže, tako mi Allah, ne bih volio da sam ja sada kod svoje hanume i svoje djece i svoje porodice, a da Muhameda koliko trn jedan ubodi. Čvrsta vjera koju su oni imali, nadilazi sve. Ljubav prema Resulullahu ne život njegov, nego trn Božijeg poslanika da, uvodi. ubodi. Kaže, meni je draže da moja glava ide nego njega da trn ubodi. Sljedeći hadis koji je isto o ovoj temi je 171. Hadesena Muhammed ibn Abdirrahim kala akbarena Sa'id ibn Sulejman prenio nam je Muhammed ibn Abdirrahim od Sa'ida ibn Sulejmana kala hadesena Abbad prenio nam je Abbad an ibn Aun od ibn Auna an ibn Sirin an Enesin od ibn Sirina od Enesa hizmečara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره Kaže, kada je Resulullah s.a.v. obrijao svoju glavu, prvi koji je uzeo dlake od poslanikove sallallahu alaihi kose bio je Hazreti Abu Talha. Ovo je izraz poštovanja prema Resulullahu sallallahu alaihi Kaže Abu Sufjan kada sam vidio kako Resulullah abdesti, a ashabi uzimaju vodu koju on upotrijebi Rekao sam ovo ne radi ni prema vladarima. Jer subhanallah, vladari vladaju vratovima ljudi. A pejgamberi poslanici i Allahovi odabrani robovi, Allah uvede u srca robova. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi je takav odnos imao da je srca ljudi tako pridobio da su bili spremni reći ono što je onaj ashab rekao. Tako mi je Allah, draži mi je da ja poginem nego da Muhammeda trnu bodi. Koja je to ljubav? Imama Ahmed ibn Hanbala su zatvorili. Nepravedan vladar ga zatvorio. Kaže on svom sinu Abdullahu, donesi nam sutra obskrbu. Kaže, sutradan je došao Abdullah i donio mu hranu. Kaže, nisam mislio na ovu obskrbu mislio sam na one dlake iz kosije Resulullah sallallahu alaihi da mi doneseš da ja, kaže, donesem salavate na njega, da se sjetim Božijeg poslanika, da se sjetim onoga koji je moj uzor. To poštovanje jeste nešto što trebamo učiti. Svaki put kada se Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem spomeni. Njegov život je nama bitan onoliko koliko imamo salavata na, na svome jeziku. Onoliko koliko u svome srcu gajimo ljubav prema njemu. Jer će slijediti samo onoga koga voliš. Ako ne voliš, neće slijediti. Kaže uzvišeni gospodar Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhbibkumullah Reci, o Muhammede, ako vi volite Allaha, slijedite mene, zaista će vas Allah zavoljeti. Slijedjenje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je utemeljeno na ljubavi prema njemu. Manifestacija ljubavi i utemeljeno na ljubavi. Ako ne volimo pegambera sallallahu alaihi wasallam, onda je samo pitanje momenta kada ćemo u nekim životnim situacijama postupiti na način na koji Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne bi postupio. Koliko je to bitno u životnim situacijama? Vrijeme će svakome od nas pojedinačno pokazati. Znati kako bi Muhammed alaihi wasallam postupio u konkretnoj situaciji i postaviti sebi pitanje bil Muhammed a.s. kada mu otac ili majka kažu ovo bili Muhammed a.s. tako postupio bili Muhammed a.s. kada dođe između bračnih drugova do problema bili Muhammed s.a.v. tako postupio ili bi drugačije postupio jedan moj ahbab dobar zajedno smo bili na studiju Allah mu zdravlje dao ima Ahmediju on uvijek nosi Arapinje, Sirijac iz grada Halepa da Allah dragi dadne da ovo u Siriji i ovaj zalim da ode da ga Allah dragi pometi sa lica zemlje i da sačuva muslimansku krv tamo. Čest čovjek. U Halepu i zajedno smo u Kairu i svi se mi nas šesti u stanu, pet se javi svojim porodicama, on neće. Zašto? Jer svakoga od nas nekako ga na nakalemi njegova sredina. Mi smo muslimani, ali musliman Bošnjo, musliman Albanac, musliman Turčin, musliman Arapin. Svi ono i svoje kulture uzmijemo ono što je što je dominirajuće. nema govora da se on javi. ćemo mjesec dana, on neće da se javi. Mi svi kupujemo kartice 2001. druga. Kupujemo kartice, javljamo se Hanumama, on ni podrazno ne želi. Ja onda napravim jedno veće njemu predstavu, dramsku sekciju napravim u stanu i kažem Ahbabma onaj, da on sluša. Čest čovjek. Zamislite da je među nama Resulullah s.a.v. Bil se on javio Hazretija Iš? Jel ne on je samo ustao, kaže, <clears throat> izašao kupio kartu pa nazvao. <laughs> Kad voli Resulullah, onda ne voli Resulullah. Znaš šta bilo samo to? Ja bolje znam Resulullah nego ti. U redu, nije nikakav problem. Pa nismo u ratu, nije ratna akcija. <laughs> Nismo u nekoj misiji pa ne smijemo se javiti. Nego smo došli da polažemo ispite. Daj da im se javimo. Pa ako je ibadet unijeti radost u srce Božije groba, onda je duplo vrijedni ibadet unijeti radost u srce onih Božih robova koji su tebi najbliži. Tvojih roditelja, tvoje braće, sestara. Znati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam znači postupati onako kako bi on postupao. I jedno od najvećih, najvećih životnih pravila koje trebamo uzeti u životu jeste da li bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to uradio. Odmah će znati šta je halal, znači šta je haram. I još više od toga. Značiš ono što su nas plemeniti ashabi učili. Kaže, znali smo ostaviti 70 stvari koje su halal kako ne bi upali u jednu koja je haram. Samo kad imaš situaciju problematičnu, ne znaš kako da se postaviš, samo reci, bil Resulullah ušao. Ako Boži poslanik znaš da ne bi ušao u to, sumnjiva je stvar, niti ne nemoj ući. Vrlo bitna stvar. Kada te vodi to pravilo u životu, onda ti nosiš kako je Hazretija išao pisala Rasulullah sallallahu alaihi kane Quran njemši, Boži poslanik sallallahu alaihi je bio Kur'an koji hoda Allah nam je sačuvao Kur'an koji je zapisan na stranicama i sačuvao nam je preko imama Buharije i drugih mubarek ljudi sačuvao nam je Hadisa Rasulullah i ne samo Hadisa Resulullaha pazite ovdje se govori o odnosu ashaba i tavina prema kome prema Rasulullahu sallallahu alaihi možeš imati najbolje vozilo najbolji automobil ako u njemu nema goriva, taj automobil te neće ni dokle dovesti. Gorivo za automobil je ljubav. Moraš voljeti ako hoćeš da činiš. Moraš gajiti ljubav u svome srcu. Onda će ti lako biti ustat na saba. Onda će ti lako biti prvi na fakultetu. Otvara se fakultet, kaže on je inventar su uvijek tu. Onda ćeš na poslu biti takav da nećeš imati problem sa gazdom. Kažeš, bil mogla džuma, samo ti naprijed, ti si onako čestiti ja s tobom nemam nikakvih problema. Nećeš imat problema kada se ponašaš onako kako se ponašao Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi Jer prvo što pitamo čovjeka kada nam predlaže nešto lijepo kaže li to ti uradi. Nema dobra da ga Muhammed alaihi nije uradio. I nema zla da nas Muhammed sallallahu alaihi nije usmjerio da se od tog zla i čuvamo i zaštitimo na najbolji mogući način. Jedna od stvari koja, koja ovdje, koju ovdje ima u ovom je hadisu jeste poštovanje prema materijalnim stvarima kako bi se pokazalo poštovanje prema onome što je nematerijalno. Ljubav prema Muhammedu a.s. dobiva svoje manifestacije. Salavat i salam koji mi donesemo na poslanika večeras, pogotovo u noći u petka, znatno je vrijedniji nego drugih dana. Samo jedan salavat, kaže gospodar preko Muhammeda sallallahu alaihi ko donese jedan salavat na Muhammeda, gospodar donese na njega deset salavata da ništa drugo nema vrijednost ovo naše druženje, nego razvijanje ljubavi prema stvoritelju, prema njegovom poslaniku i oplemenjivanje naše karakter. Vjerujte mi, prvo što nas ulema uči, kaže Akbila ale ruhi, festekmil ilaha, kaže svojoj duši, karakteru se posvijeti i upotpuni svoj karakter. Fe ente bi ruhi la bil insanu. Kaže ti si dušom, ne tijelom insan Kad duša izađe, ovo se dijelo mora oprati da bi mu se dženaza klanjala. Subhanallah. Da nas Allah dragi počasti da ove stvari razumijemo, da stalno salavati i salame donosimo njegovom poslaniku i miljeniku i da nas počasti proživljenjem u njegovom društvu. Amin. Ja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš džehennema i svakog djela koji približava džehennemu. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem. Gospodaru naš sačuvaj nas od oholosti i umišljenosti. Gospodaru naš sačuvaj nas od slijeđenja strasti i predanosti njima. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš u proživljenju svoga miljenika Muhammed. Gospodaru naš molimo te da se tebe bojimo toliko da ostavljamo grije. Gospodaru naš molimo te pokornost tebi kako bi do tvog dženeta došli. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nam vjera, da nam u sibeta ne bude. Gospodaru naš neka naša nedača ne bude uvjer. Gospodaru naš sačuvaj nas svake nedače i sačuvaj nam zdravlje. Gospodaru naš molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj poslanik. Gospodaru naš utječemo se kod tebe od svakog zla od kojeg se kod tebe utjecao tvoj poslanik. Gospodaru naš molimo te da našu domovinu učiniš bezvjednom i sve domovine muslimana. Gospodar naš smiluj se umetu Muhameda. Gospodar naš počasti umet Muhameda. Gospodar naš učini nas od umeta Muhameda. Počasti nas da naše ruke rade za dobrobit svih muslimana i dobrobit svih ljudi. Zaštiti nas od svakoga zla, od posebno od zla nas sami. Gospodaru naš šeitan nam je neprijatelj, pa samo šeitana tako trebamo i doživljavati, pa nas počasti takvim odnosom. Gospodaru naš zaštiti nas na oba svijeta i počasti nas proživljenjem u društvu svog toga miljenika. Gospodaru naš naš oprosti nama roditeljima našima, oprosti bosanskim šehidima i gazijama i počasti nas da budemo od koji nikada neće obrukat umet Mohameda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin.